29 skirsnis Mėnulio pjautuvo stebuklas Mėnulio pjautuvas buvo sumanytas toks pat romantiškas kaip ir pavadinimas ir įvykiai tenai atsitikę turėjo nemažiau romantišką atspalvį. Jis atspindėjo tą nuoširdų jausmą istorijos ir beveik heroizmo pojūtį, kuris iki šiol puikiai dera su vertelgiškumu Amerikos reitų pakrantės senesniuose miestuose. Iš pradžių tai buvo puslankių pastatytas klasicizmo architektūros rūmas, įtaigiai atkuriantis 18-ojo šimtmečio atmosferą, kai tokie žmonės kaip Vašingtonas ir Jeffersonas atrodė dar tikresni respublikonai, nes buvo aristokratai. Atvykėliai, remiami prie sienos neišvengiamo klausimo, kaip jiems patiko mūsų miestas, savaime suprantama, pirmiausiai privalėdavo atsakyti, kaip jiems patiko mūsų mėnulio pjautuvas. Netgi kontrastai, laiko bėgant sutrikdė pirmykštę pastato harmoniją, rodė jo gyvybingumą. Už paskutinių mėnulio pjautuvo langų viename gale driekėsi aptvertas plotas panašus į tipišką Anglijos parką, kuriame medžiai ir gyvatvorės reikiavosi simetriškai tarsi karalienės Anos laikų sode. O čia pat už kampo Kiti langai, netgi tų pačių kambarių, spoksojo į akliną, neišvaizdžią sieną. Tai buvo didžiulis sandėlis priklausantis kažkokiam šlikščiam fabrikui. Tame mėnulio pjautuvo gale kambariai buvo perplanuoti pagal monotonišką Amerikos viešbučių šabloną, tad viena namo dalis – stėbėsi į viršų, tiesa, nepasiekdama ano didžiulio sandėlio aukščio, bet Londone ji jau būtų buvusi paskelbta dangauraižių. Tačiau kolonoda, remianti visą fasadą iš gatvės pusės, nors papilkėjus ir išblukusi, tebe buvo didinga. Tenai galbūt dar vaikštinėjo Respublikos tėvų šešėliai. Kambariai buvo apsatyti jaukiai ir naujoviškai pagal paskutinę Niujorko madą, ypač šiaurinėme sparne – tarp išpuoselėto sodo ir aklinos sandėlio sienos. Faktiškai tai buvo mažų butukų, kaip juos pavadintume, Anglijoje kompleksas. Kiekviename svetainį, mėgamasis ir vaune. Ir visi panašus lyg šimtas korių akių. Viename iš jų prie stalo sėdėjo įžymusis Vorenas Vindas – Jis skirsė laiškus ir davinėjo nurodymus, stebėtinai greitai ir tiksliai. Jo darbo tempą galima lyginti nebent su tvarkingu uraganu. Vorinas Vindas buvo neužauga įsidraikiusiai žilais plaukais ir smailę barzelę, Iš pažiūros paliegęs, bet pašėlusiai energingas. Jo akis buvo nuostabios, spindinčios, skaiščiau žvaigždės ir traukiančios į save stipriau už magnetus. Nors kartą į jas pažvelgęs žmogus nelengvai pamirždavo. Ir apskritai, kaip reformatorius ir daugelio gerų iniciatyvų koordinatorius, jis įrodė, kad tos akis teikia informaciją gerai galvai. Buvo begalė pasakojimų ir net legendų apie nepaprastą jo gebėjimą akies mirksnių argumentuotai vertinti ką nors ypač žmogaus charakterį. Sklido kalbos, kad jis pasirinko žmoną, kuri vėliau taip ilgai dirbo labdarybės darbą petys petin su juo, ištraukdamas ją iš viso pulko uniformuotų moterų pasak vienos versijos, skaučių, pasak kitos policininkių, žygiuojančių koloną per kažkokią oficialią šventę. Dar buvo mėgstama pasakoti kaip pas jį elgetaudami užklydo trys valkatos vienodai purvini ir nuplyšė. Nė nemirktelėjęs jis nusiuntė vieną į specializuotą nervų lygų kliniką, kitą į alkoholikų prieglaudą, o trečią už nemenką algą pasisamdė liokajumi ir šis sėkmingai tarnavo jam jau ne vienerius metus – Neapsėta be anegdotų apie jo kandžias replikas ir samoingus atsakymus Rooseveltui, Henry Fordui, Mrs. Asquith ir kitiems asmenims, kuriems kiekvienas visuomenės veikėjas Amerikoje būtinai duoda istorinį interviu, bent jau laikraščio skiltyse. Ir iš tiesų jis niekada nejautė pagarbaus drovumo tokių asmenų akivaizdoje, tad ir aprašomuoju momentu – Šaltakraujiškai suka savo išcentrinį popierių srautą, nors vyriškis priešais jį buvo ne ką mažiau įžymus už anksčiau minėtuosius. Sailas T. Vendemas, milijonierius ir naftos magnatas, buvo liesas vyriškis pailgo geltonų veidų ir melsvai pilko atspalvėjo juodais plaukais. Tos spalvos beveik nekrito į akis, nes misteris Vendemas stovėjo nugarai langą ir baltą sandėlės sieną, bet... Dėl to visas jis kažkodėl atrodė dar labiau atgrasus. Siaura elegantiška palta, apsiūta karakuliais, buvo susisakstis iki kaklo. Energinga vindo veida ir žerinčis akis buvo apšvietusi ryški šviesa iš kito lango, atveriančio vaizdą į sodelį, nes kėdė ir stalas buvo pasukti į jį. Nors vindo veidas buvo susirūpinęs, tas susirūpinimas netrodė turys ką nors bendra su milijonieriumi Kamerdineris ar asmeninis tarnas, augalotas, petingas vyriškis galotiniai šviesiais plaukais, stovėjo šalia šeimininko stalo su pluoštu laiškų rankoje. Asmeninis sekretorius, dailus rudaplaukis jaunuolis, prakaulių veidų, jau buvo padėjęs ranką ant durų rankinos, tarsi dar laukdama šeimininko nurodymų ar paklusėt jo mostui. Kabinetas buvo apstatytas ne tik tai kukliai, bet netgi asketiškai, beveik tuščias mat vindas su jam būdingu pedantiškumu užėmė ir visą viršutinį aukštą, pavertė jį lyg archyvų, lyg sandėlių. Visi jo popieriai ir daiktai buvo sukrauti į dėžės arba perštus pakus. Vilsonai atidokite jos viršutinio aukšto klerkui, tarė vindas tarnui, laikančiam laiškus, ir atneškite man brošiūrą apie Minneapolio naktinius klubus. Rasite ją pakete, pažymėtame G. Man jos prireiks po pusvalandžio, o iki to laiko netrukdykite. Tai štai, misteri vendimai, jūsų pasiūlymas labai įdomus, bet negalėsiu galutinai nuspręsti, kol neperskaitysiu ataskaitos. Turėčiau gauti ją rytoj vidurdienį, tada iškart jums paskambinsiu, atleiskite, kol kas negaliu atsakyti konkrečiau. Misteris vendimas matyt suvokė, kad yra mandagiai išprašomas. Pageltusio, niūrausio veido išaiška rodė, kad jis įvertino padėties ironiją. Na, man turbūt metas eiti, tarė jis. Labai malonu, kad apsilankėte, mister Vendamai, mandagiai pasakė Vindas. Atleiskite, kad neišlydžiu jūsų, turiu skubų darbą. Feneriai, kreipėsi jis į sekretorių, palidėkite misterį Vendimą iki automobilio ir pusvalandžiai palikite mane vieną. Turiu šitą apgalvoti, vėliau busite man reikalingas. Trys vyrai kartu išėjo į koridorių ir uždarė duris. Augalutasis tarnas Wilsonas – patraukė pas viršutinio aukšto klerką, o kiti du nuėjo priešingą kryptimį lifto link, nes vendo kambariai buvo 14 aukšte. Vos žengė porą žingsnių, jie išvydo, kad visą koridorių užpildo besiartinanti impozantišką figūrą. Vyriškis buvo labai aukštas, be galo plačių pečių, jo masyvumą pabrėžė baltas, ar tik baltai atrodantis labai šviesus pilkšvas kostiumas, su labai plačia balta panama ant galvos ir beveik tokia pat plačia aureolė, tokio pat baltumo plaukų. Šitoje aureolėje jo veidas atrodė valingas ir taurus kaip Romos imperatoriaus. Tik vaikėziškai, vos nekūdikiškai spindėjo akis ir palaimingai šipsojosi lūpos. Ar misteris Vindas kabinete žvaliai paklausė jis – Misteris Vorinas Vindas užsiėmęs, atsakė Feneris. Jo negalima trukdyti jokie dingstimi. Drįstu prisistatyti, esu jo sekretorius ir galiu jam pasakyti bet kokį jūsų pageidavimą. Misteris Vorinas Vindas nepriimtų nei popiežiaus, nei karūnuotų galvų, pridūrė vendimas naftos magnatas gaižiai šyptelės. Misteris Vorinas Vindas perkūniškai išrankus. Aš atėjau įteikti jam smulkmenėlės, 20 tūkstančių dolerių, tam tikromis sąlygomis, o jis liepė man ateiti dar kartą, lyg būčiau pasiuntinukas atbeigas, pašauktas. Kaip gera būti berniuku, pasakė nepažįstamasis, bet dar geriau būti pašauktam, o aš ir esu pašauktas nešti žinę, kurią jis privalo išgirsti. Tai šauksmas didžiaus ir žavingos šalies tolimuosiuose vakaruose, kur grūdinasi tikrasis amerikietis, kol jūs čia snuduriuojate. Tad pasakykite jam, kad Artas Olboinas iš Oklahoma sičio atvyko jo atversti. Aš jau sakiau, kad niekam nevalia ten įeiti, griežtai tarė rudaplaukis sekretorius. Misteris Vindas įsakė netrukdyti jo pusvalandį. Čia rytuose jūs visi baisiai nemėgstate būti trukdomi, tarė energiją trykštantis misteris Olboinas. Bet aš manau, kad vakaruose kyla galinga veitra, kuri jūs smarkiai suportis – Misteris Vindas skaičiuoja, kiek pinigų reikės skirti tai ar kitai sustabarėjusiai religijai, o aš jums sakau, bet kuris sumanimas, nesiremintis didžiuoju dvasiniu judėjimu Teksase ir Oklahomoje, nerealus, nes tai vienintelė ateities religija. O aš jau prisižiūrėjau tų ateities religijų, paniekinamai tarė milijonierius. Peršukavo visas tankiomis šukomis, jos tiek pat patrauklios, kiek benamiai šunys – kad ir toji moteris pasivadinosi Sofija. Manau, jai būtų dėrėję vadintis Safyra. Paaiškinimas. Žodžių žaismas. Sofija, graikiškai išmintis. Safyra, biblinis personažas, tapęs godumo simboliu, nes kartu su vyru nuslėpė dalį bendruomenės turto. Paaiškinimo pabaiga. Grina apgavystį. Raišė virvutės prie stalų ir tamburinų arba nematomo gyvenimo šutvė – Jie skelbėsi gali išnykti, kada tik panorės. Ir išties išnyko, ir šimtai tūkstančių mano dolerių išnyko kartu su jais. Pažinojau ir Jupiterį Jėzų iš Denverio. Bendravau su juo keletą savaičių, bet ir jis pasirodė be esas eilinis sukčius, kaip ir pranašas iš Patagonijos. Galite nebejoti, jis jau pasipustė kulnus į Patagoniją. Žinote, man jau gana, nuo šiol aš tikiu tik tai tuo, ką matau. Man regis tai vadinama ateizmu. Ko gero manęs nesupratote, nekantriai užprotestavo žmogus iš Oklahomos. Ko gero aš nemažesnis ateistas už jūs. Mūsų judėjimas nepripažįsta jokios mistikos ar pritaringų tauškalų, tik tai grįna mokslą. Vienintelis tikras ir rimtas mokslas yra sveikata, o vienintelė tikrai rimta sveikata – kvėpavimas. Pritraukite savo plaučius gaivaus prerijų oro ir iškvėpdami nužersite iš senumo sukriošusius rytų pakrantės miestus į vandenyną – Jūs nupūsite savo žymiausias personas tartum usnies pukelius. Štai ką daro mūsų judėjimas gimtinėje. Mes kvėpuojame, nepoteriaujame, o kvėpuojame. Neabejoju, abejingai pritarė sekretorius. Energingam, inteligentiškam jo veidui sunkiai sekėsi slėpti nuovargį, tačiau jis išklausė abu monologus, stebėtinai kantriai ir mandagiai. Tai visiškai nesiderino su legendomis apie amerikiečių nepakantumą ir užgaulumą šitokiems monologams. Čia nėra jokios mistikos, kalbėjo toliau Olboinas, tik tai didelis, natūralus reiškinys, nustelbintis visus mistiškus prasimanimus. Kam judėjams prireikė dievo, kad įkvėptų iš žmogaus šnervės gyvybę, o mes, Oklahomoje, įkvepiame gyvybę iš šnervės patys, juk ką reiškia pat žodis spiritus, Dvelgtelėjimas, dvasia, siela, įkvėpimas, gyvenimas, pažanga, pranašavimas, visų jų šaltinis vienas – kvėpavimas. Kai kam tai gali pasirodyti tuščia žodžiavimas, tarė vendimas. Šiaip ar taip džiaugiuosi, kad išsivertėte be religinių triukų. Inteligentiškame sekretoriaus veide, bliškumu kontrastuojančiame su rudais plaukais, šmėkštelėjo keistoka išraiška, tarsi slepiamas liūdesys. O aš nesidžiaugiu, pasakė jis. Tikrai, Jums, kaip matau, patinka būti ateistais, todėl galite tikėti į ką tik norite, o aš norėčiau tikėti į Dievą, jei Dievas būtų, betgi jo nėra, tokia jau mano laimė. Umai visi pasijuto nejaukiai, apsižiūrėję, kad stoviniuoja šiapus vindo durų nebe trise, o keturiese. Kiek laiko tas ketvirtasis čia išbuvo, ne vienas iš pašnekovų nebūtų galėjęs atsakyti, bet jis sprendžiant išlaikysinos, pagarbė ir netgi droviai lūkuriavo progos įterpti kažkas svarbaus. Įsikaršiavusiems pašnekovams jis pasirodė išdygęs negirdimai ir staigiai lyg grybas. Ir šiai panešėjo į didelį juodą grybą, trumpakojis, apvalainas, nepaslankus, užsimaukšlinės plačią juodą kunigo skrybelę. Panašumas būtų buvęs dar didesnis, jeigu grybai turėtų įprotį nešiotis nušiurusius beformius keičius. Feneris, sekretorius, nustebo dar labiau atpažinęs jį esant dvasininką, bet kai tas dvasininkas pasuko į apvalų veidą po apvalę skrybelę ir patikliai paklausė, ar negalėtų pasimatyti su misteriu Vorinu Vindu, sekretorius savaime aišku atsakė jam neigiamai ir netgi atžariau negu pirma. Bet dvasininkas neatstojo. Bet man tikrai be galo svarbu pamatyti misterį Vindą, tarys, nors tai atrodo keista tik pamatyti. Nenoriu su juo kalbėti, noriu tik pamatyti jį. Aš noriu įsitikinti, ar jis tikrai yra kabinete, matomas. Aš aiškiai jums sakau, jis kabinete, bet jo negalima pamatyti, atrėžė Feneris vis labiau irzdamas. Ką reiškia įsitikinti, ar jis tikrai yra kabinete matomas? Be bejonės jis yra kabinete. Mes jį tenai palikome prieš penketą minučių ir nuo to laiko stovėme prie durų. Supraskite, aš noriu įsitikinti, ar jis gyvas ir sveikas, net lyža dvasininkas. Kodėl dar ir ziliau paklausė sekretorius? Todėl, kad turiu rimtą, drįščiau pasakyti nerimą keliančią priežastę bejoti, ar jam nenutiko ko blogo, niūriai atsakė dvasininkas. O viešpatie, pratruko vendimas, dar maža prietarų. Matyt, turiu jums paaiškinti, nelinksmai tarė dvasininkas. Jaučiu, kad jūs neleisite man nie pro durų plyšelį žvilgtelėti, kol visko nepapasakosiu. Jis patelėjo lyg kaupdamasis, paskui prabilo, nekreipdamas dėmesio į ištysusius klausytojų veidus. Eidamas gatve pro pjautuvo kolonadą, pamačiau, kaip iš už namo kampo išbėgo nuskuręs vyriškis. Jis sunkiai tapnojo grindiniu į mane stambus prakaulus. Tu vyriškio veidas pasirodė man pažįstamas. Taip, tai buvo tas pats su įstatymu susipykęs airis, kuriam kadaise šiek tiek pagelbėjo. Jo pavardės nenorėčiau minėti. Mane išvydęs jis sustojo kaip įbestas ir sušuko vardan visų šventųjų, juk čia tėvas Braunas. Jūs vienintelis, kurį man šiandien baugu susitikti. Supratau, kad bus iškrėtęs kažką nedorą. Bet netrodo, kad jį būtų išgazdinęs mano veidas, nes čia pat išsipasakojo. Tai buvo įtin keista istorija. Jis paklausė, ar pažįstu Voreną Vindą. Atsakiau, kad ne, nors žinojau, kad gyvena kažkur šito rūmo pastogėje. Tada jis pasakė – Tas vindas įsivaizduoja esas vos nešventasis ar viešpats dievas, bet jeigu jis sužinotų, ką apie jį pasakiau, tai turbūt pasikartų. Ir kelis kart pakartoju isteriškai, taip, taip, pasikartų. Aš paklausiau, ar tik tai jis nepadarė vindui kokios kreudos, ir jis atsakė gana keistai. Aš užtaisiau pistoletą ne kulka ir ne šratais, o prakeikimu. Kaip supratau, jis tik tai prabėgo skersgatvių tarp šito pastato ir didžiojo sandėlio, su senu pistoletu užtaisytų tuščių šovinių ir iššovė į sieną, tartum tai būtų galėjęs sugriauti namą. Bet šaudamas, pridūrė jis, aš prakeikiu vindą baisiausiu prakeikimu, kad dievo atpildas sugriebtų jį už plaukų, o pragaro kerštas už kulnų ir suplėšytų į gabalus kaip juda, kad nežymės nebeliktų jį žmogų buvus. Nesvarbu, apie ką aš dar kalbėjau su tuo nelaimingu pamišeliu. Jis pasišalino šiek tiek apramintas, o aš apie jaunamą iš kitos pusės patikrinti jo pasakojimo. Ir ką jūs manote? Skersgatvėje prie sienos gulėjo surudyję senoviškas pistoletas. Pakankamai išmanau apie jį šaunamuosius ginklus, kad suprasčiau, jog jis buvo užtaisytas tik žiupsnelių parako. Sienoje jodavo parako ir dūmų dėmes, bet nei ženklo kolkos. Jis nepadarė nemenkiausios žalos, įskyrus tas juodas dėmes ir dar juodesnį prakeikimą išrėktą į dangų. Todėl ir atėjau čia susirasti tą Voreną Vendę ir įsitikinti, kad jis gyvas ir sveikas. Sekretorius Feneris nusijokė. Galiu išvaduoti jūs nuo to košmaro. Garantuoju, kad misteris Vorenas Vindas jaučiasi puikiai. Vos prieš kelias minutės palikome jį prie stalo rašantį. Jis absoliučiai vienas, kabinetas yra šimto pėdų aukštieno gatvės, bet to jok šuvis nepasiektų jo, net jeigu jūsų draugas būtų šaudęs kulkomis. Į kabinetą nėra kito įėjimo, be šito, o mes nuo jo neatsitraukėme. Ir vis dėlto, rimtai tarė tėvas Braunas, aš norėčiau užeiti ir žvilgtelėti į jį pats. Dėja, tai neįmanoma, atšovė sekretorius. Dėl dievo meilės, nejau jūs tikite prakeikimais? Jūs pamiršote šiek tiek pašaipiai įsiterpė milijonierius, kad tai dvasiško tėvo darbas – dalinti palaiminimus ir prakeikimus. Štai kas arė, jeigu jis prakeikimu buvo nutrenktas į pragarą, tai kodėl jums palaiminimų negražinus jo atgal? Ko verti jūsų laiminimai, jeigu jie negali veikti kažkokio pašlemėko iš Airijos prakeikimo? Argi kas nors šiandien dar tiki tokiais dalykais, užprotestavo atvykėlis iš vakarų. Manau, kad tėvas Braunas dar daug kuo tiki, tarė vendimas, kurio savime įlėkentėjo dėl neseniai patirto pažeminimo ir dabar vykstančio tuščia žodžiavimo. Tėvas Braunas teikė, kad atsiskyrėlis perplaukė upę ant krokodilo, kurį maldomis išsikvietė nežinia iš kur, o paskui sakė krokodilui dvėsti ir tas klosniai nusibaigė. Tėvas Braunas teikė, kad kažkuris palaimintas šventasis pasimirė, o paskui iš savo lavono padarė tris lavonus, kad patenkintų visas tris parapijas, besivaržančias dėl teisės vadintis jo gimtinę. Tėvas Braunas tiki, kad vienas šventasis pakabino apsiaustą ant saulės spindulio, o kitas ant apsiausto perplaukė per Atlantą. Tėvas Braunas tiki, kad šventasis asilas buvo šešiakojis, o Loreto namelis skraidė ore. Jis tiki, kad šimtai akmeninių mergelių raudojo ir aimanavo keurą dieną. Jam visai nesunku patikėti, kad žmogus gali pasprukti pro rakto skilutę arba dengti iš užrakinto kambario. Manau, kad jis ne per daug skaitosi su gamtos dėsniais. Šiaip ar taip, aš privalau skaityti su Vorino Vindo dėsniais, pailsusiu balsu tarė sekretorius. Ir jį būtina palikti vieną, kai jis to pageidauja. Vilsonas gali pakartoti jums tą patį, žodis į žodį. Augalotasis tarnas, siūstas brošiūros, kaip tik tai leitų žingsniu praėjo koridoriumi, nešinas ją, bet nei nestaptelėjo prie durų – Jis atsisės ant suolo šalia aukšte budinčio klerko ir lauks susidėjęs rankas, kol bus pašauktas, bet nei jis, nei aš niekada neįsime nekviesti. Mes abu žinome, kieno duoną valgome ir nebent tėvo brauna šventųjų bei angelų tuntas priverstum mus tai pamiršti. Na, dėl šventųjų ir angelų, pradėjo dvasininkas, tai niekai, užbaigė Feneris. Nenorėčiau ne vieno užgauti, tačiau šitokie dalykai labai tiktų kriptoms, vienuolynams ir visokioms vietoms, kur vaidenamasi, bet dvasios negali prasiskverbti pro uždarytas Amerikos viešbučio duris. Bet žmonės gali atidaryti duris netgi Amerikos viešbutyje. Romiai prieštaravo tėvas Braunas. Man atrodo, visų paprasčiausia būtų atidaryti duris. Tai būtų visų paprasčiausias būdas man prarasti tarnybą, atsakė sekretorius. Vorinas Vindas paprasčiausiai nebelaikytų sekretoriaus, nevykdančio jo nurodymų. Aš pats paprasčiausiai negaliu patikėti tomis pasakėlėmis, kuriomis jūs tikite. Kągi, rimtai tarė dvasininkas, žinia Aš tikiu daugeliu dalykų, kuriais jūs galbūt netikite, tačiau ilgai užtruktų, kol išaiškinčiau, kuo tikiu ir kodėl manau, jog neklystu, o juk te truktų kokias dvi sekundės atidaryti šias duris ir įrodyti, kad aš klystu. Šitie žodžiai tarsi pakurstė azartišką ir maištingą vakariečių temperamentą. Žinote, man labai knieti įrodyti, kad jūs klystate, tarė Olbeinas staigiai žengdamas pro jos ir aš įrodysiu. Jis atvėrė duris iki galo ir pažvelgė į vidų. Pirmu žvilgsniu jis pamatė, kad vorina vindo kreislas tuščias, antru žvilgsniu, kad tuščias ir kabinetas. Feneris tarytum į elektrintas poliai vidų. Jis miegamajame, šūktelėjo, jis turi būti miegamajame ir dingo kambariuose. Kiti sustojo tušiame kabinete, dairydamiesi aplinkui. Asketiškas baldų paprastumas, jau minėtas anksčiau, Verte vėrė akį tarytum primiktinis iššūkis. Žinoma, šitame kambaryje net peliai nebūtų kur pasislėpti, jau nekalbant apie žmogų. Nebuvo užuolaidų ir kas visai nebūdinga Amerikos viešbučiams spintų. Netgi rašomojo vietoje stovėjo paprastas stalas su siaurų stalčiumi ir nuolaidžių viršumi. Kėdės kietė aukštomis atkaltėmis greučiai. Kita akimirka – Tarpdurėje pasirodė sekretorius, apibėgęs kitus du kambarius. Jokyse buvo sustingęs neįgimas, o lūpos judėjo tarsi savaime, labiau tvirtindamos tą neįgimą negu klausdamos. Jis pro čia neišėjo? Kitiems kažkodėl nei galva nešovė paneigti tą neiginį. Jų mąstymas tarytum atsitrenkė į akliną sieną, kaip to į sandėlio sieną už priešingo lango. Vakarėjant iš baltaus lietai virstanti pilkšva. Vendimas priejo prie palangys, kurios buvo atsirėmęs prieš pusvalandį ir pažvelgė pro atvirą langą. Nei lietvamždžio, nei gaisrininkų kopečių, nei kokio iškišulio ar atramos kojai, tik statmenai besileidžianti į skersgatvį sieną. Nič nieko panašaus nebuvo ir daugelio aukštų sienos masyve viršum jų galvų. Kitoje gatvės pusėje apskritai jokių nelygumų, tik kalkėmis balinto sandėlio sienos nikuma. Jis įsižiūrėjo ją pačią tartum tikėtųsi išvysti iššaukusio filantropo palaikus, bet te pamatė juodą dėmelę, greičiausiai pistoletą, kurį buvo užtikęs dvasininkas. Tuo tarpu Feneris priejo prie kito lango tokioje pat lygioje ir neįveikiamoje sienoje, bet atsiveriančio ne į skersgatvį, o į nedidelį dekoratyvinį parką – Čia keletas medžių užstojo dalį vaizdo, bet jie tik gūžėsi milžiniškos žmogaus rankų sukurtos uolos papėdėje. Abu atsigrėžė nuo lango ir pažvelgė vienas į kitą. Tirštėjančioje prietemoje ant poliruotų stalų, pilkšvėdami sparčiai geso paskutiniai sidabriniai dienos atspindžiai. Feneris pasuko jungiklį, tarytum jį dergintų pačios sutemos ir kambarys užlietas elektros šviesos umai įgavo ryškius kontūrus. Kaip jūs neseniai pastebėjote, niūriai tarė vendiamas, jog šūvis iš apačios jo nepasiektų, net jeigu šautų kulka. Bet net jeigu ta kulka būtų pataikiusi, jis negalėjo susprokti kaip moilo burbulas. Sekretorius, išbliškęs dar labiau negu paprastai, irzliai žvilgtelėjo į tužmingą milijonieriaus veidą. Iš kur tos laidotuvių nuotaikos? Ko čia dėtos kulkos ir muilo burbulai? O kodėl jis negali būti gyvas? Ir iš tiesų, kodėl šaltai gėlė vendiamas? Jeigu pasakysite man, kur jis yra, tai pasakysiu, kaip jis ten pateko. Kiek pagalvoja sekretorius, pogyžiai sumurmėjo. Ko gero jūsų tiesa, kalbėjom, kalbėjom, kol prisikalbėjom. Bus gražu, jeigu jūs arba aš patikėsime, kad tas prakeikimas kažką reiškia. Bet kas galėjo prieiti prie vindo uždaryto šičia? Misteris Olboinas iš Oklahomos stovėjusi žergės vidurį kambario, baltųjo plaukų aureoliai, kaip ir apvalios akys, tarsi skleistė skleidė aplinkui nuostabą. Jis įsiterpė į pokalbį abejingai su nekaltu išpaikinto vaiko įžalumu. Jūs neįtin jį mėgote, misterė vendimai, argi ne taip? Prakaulus geltonas misterio vendimo eidas tarsi dar labiau apsiniaukė ir dar labiau ištyso, bet jis šyptelėjo ir ramiai tarė – Jeigu jau imsimės nagrinėti sutapimus, tai man regis jūs pasakėte, jog prerijų vėjas nupūs mūsų žymiausias personas tartum usnies po kelius. Sakiau, nė nesiginu, atlapaširdiškai prisipažino vakarietis, bet velniai rautų, kaipgi tai galėjo atsitikti. Jis viešpatavusią tylą nutraukė Feneris, taigi pratrūkęs beveik riksmu. Aš tik tai tiek te galiu pasakyti apie šitą įvykį. Jo paprasčiausiai nebuvo, negalėjo būti. Oi ne, pasigirdo tėvo Brauno balsas iš kampo. Jis tikrai buvo. Visi trys krūptelėjo. Tiesą sakant, jie buvo pamiršę neišvaizdų žmogelį, sukurščiusi atidaryti duris. Dabar prisiminę, iškart pakeitė pažiūrą. Visi jautėsi kalti, palaikė jį prietaringų fantazuotojų, nors jis tik užsiminė apie tai, kuo jie dabar įsitikino savo akimis – Šiat tau, suriko impulsyvus vakarietis, matyt pratęs iškloti viską, kas jam šauna į galvą, o gal čia iš tikrųjų kokie burtai? Turiu prisipažinti, tarė Feneris, rūškanai įsistebė įlės į stalą, kad dvasiškojo tėvo nuojauta matyt turėjo rimtą pagrindą. Norėčiau sužinoti, ar jis gali dar ką nors pasakyti mums. Gal jis gali pasakyti, sarkastiškai pridūrė vendimas. Ką mums dabar daryti, velniai rautų? mažasis dvasininkas buvo linkęs vertinti padėtį santūriai, bet realistiškai. Aš tik tai manyčiau, tarė jis, kad pirmiausia dėrėtų pranešti šito viešbučio vyresnybei, o paskui pasidairyti, ar mano pažįstamas, numetęs pistoletą, nėra palikęs dar kokių pėtsakų. Jis dingo už mėnulio pjautuvo kito galo, kur yra sodelis. Ten stovi soliukai ir mėgsta rinktis valkatos. Betarpiškiai pasitarimai su viešbučio administracija ir vėlesni pasitarimai užuolankomis su policijas vyresnybė truko netrumpai, tad kai jie išėjo į ilgą klasikinį kolonados poslankį, jau buvo tamsu. Menulio pjautuvas atrodė nejaukus, kaip ir jo bendravardis danguje. Pastarasis, kleisdamas ryškę, bet vaiduoklišką šviesą, kaip tik tai kilo iš už juoduojančių medžių viršūnių, kai jie pasukę už namo kampo, atsidūrė prie nedidelio parko. Naktis tarsi užklojo šydo didžiąją dalį to, kas buvo grinai miestietiška, dirbtina parke. Kai ketvirtas vyriškio įžengė į medžių šešėlį, visi pasijuto lyg staiga atsidūrė už daugelio šimtų mylių nuo savo namų. Šiek tiek paėjėjo tylėdami, bet Olboinas, bene impulsyviausias iš visų nebeištvėrė. Man jau gana, sušuka jis, pasiduodu. Nei sapne nesapnavau, kad ateisiu į tokį nuotykį, bet ką daryti, kai tas nuotykis pats ateina pas tave. Prašau atleisti, tėvė Braunai, aš turbūt pereisiu į jūsų pusę, kol jūsų pasakos pildysis. Nuo šiol aš tikiu pasakomis. Štai jūs, misteri vendimai, pareiškite, jog esate ateistas ir tikite tik tai tuo, ką matote. Na tai ką jūs pamatėte, ar teisingiau ko nematėte? Tai man žinoti, atsainiai burptelėjo vendimas, kreselėdamas galvą. Viskas dėl to, kad šitas mėno ir medžiai dirgina kiekvieno nervus, atkakliai tvirtino Feneris. Mėnesienoje medžiai visada atrodo keistai, jų šakos įsikėtoja. Pažiūrėkite, kad ir į šitą... Taip, tarė tėvas Braunas, staptelėdamas ir įsižiūrėdamas į minulį pro šakų raizginį. Iš tiesų labai keista šaka, patilėjęs pridūrė. Sakyčiau, kad tai nulūžusi šaka. Bet šį kartą jo balse pasigirdo tokia gaidelį, kad bendra keleiviai pašiurpo iš tikrųjų nuo medžio silueto, juodajančio menulio fone, karojo kažkoks daiktas panašus į nudžiūvusią šaką. Tačiau tai nebuvo nudžiūvusi šaka. Kai jie priejo arčiau, Feneris nes savo balso riktelėjas atšoko į šalį. Paskui vėl pribėgo prie medžio ir atleido kilpą, veržiančią lieso žmogaus su nukarusiais žilų plaukų kuokštais kaklą.